وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تقزامه بالكلمة baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam mtume sallallahu alayhi wasallam sambamba na ahli zake na masahaba zake waman sara ala nahjihim ila yaumiddin na kila ambaye kwamba atapita katika njia yao mpaka siku ya mwisho ayuha nasu ibadallah موضوعنا اليوم بعون الله سبحانه وتعالى مؤامرات ومغامرات بني إسرائيل لنبيهم موسى عليه الصلاة والسلام ndugu zangu katika imani maudhui yetu katika hotuba yetu ya leo inazungumzia vituko na vitimbi walivyokuwa navyo bani israeli wa nabii wao musa alaihi salatu wassalam ayuha nasu ibadallah قال أهل العلم كلمة إسرائيل معناها عبد wanataja wanawachuoni ya kwamba neno israili katika lugha ya kiarabu maana yake ni abdun kwa maana ni mtumwa hiyo ndiyo maana ya neno israili lughatan wa awwal man summiya biisrail nabiyullahi yaqub alayhi salam na wa kwanza kuitwa kwa jina hili Israeli ni nabii wa Allah Yaqub alayhi salatu wasalam ayuha nasa ibadallah katika umma zilizotangulia Allah subhanahu wa ta'ala faddala bani Israila ala alalamin aliufadhilisha umma huu aliutukuza umma huu akawafanya kuwa ni watu bora katika ulimwengu bani Israili alayhim hawa walikuwa ni watu bora na Allah subhanahu wa ta'ala fadhalahum ala alalamin aliwafadhilisha juu ya walimwengu wote miongoni mwa mambo yenye kuonyesha fadla za bani Israili katika surat Ali Imran aya nambari 93 يقول الله سبحانه وتعالى كل الطعام كان إلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه katika mambo yenye kuonyesha fadla walizokuwa nazo umma huu na namna ambavyo Allah rafa'ahum 'ala al-'alamin alivyowanyanyua wakawa juu kuliko walimwengu wengine ni pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema vyakula vyote vilikuwa ni halali kwa bani Israeli waliambiwa wale watakacho illa ma harrama Israeli ala nafsihi isipokuwa kile ambacho Israeli wenyewe waliamua kujiharamishia wakasema chakula fulani kutaki hicho ndicho ambacho wakawa hawali lakini hawakuwekewa mipaka katika vyakula kama ilivyokuwa zama hizi sasa hivi ni katika mambo yenye kuonyesha fadhila na daraja na rifaa waliokuwa nayo bani israeli ayuha nasu ibadallah katika suratu aljathiya aya nambari 16 Nasema Allah subhanahu wa ta'ala mambo aliyofadhilisha bani Israeli ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين anasema Allah subhanahu wa ta'ala walaqad atayna bani israila alkitab na hakika tumewapa bani israila kitabu kwa maana ya sheria wamepewa bani israili والحكمة kadhalika pia wamepewa hukmu wanubuwa na tumeteua kutoka kwao manabii wanataja ahlulilmu ya kwamba asilimia thamanini ya mitume na manabii basi wametokana na bani israeli kisha katika mambo tuliowapa warazaknahum min atayibat tuliwaruzuku katika mambo mazuri katika vyakula vizuri wafadalnahum ala lalamin na tukawafanya kuwa ndio watu bora tukawafadhilisha kuliko walimwengu wengine waliotangulia hizi ni aya zenye kuonyesha fadhila walizokuwa nazo bani israeli kwa ajili hiyo dhakarahum allah subhanahu wa taala allah subhanahu wa taala amewakumbusha bani israeli katika kulinda na kutimiza ahadi anasema allah katika suratu lbaqara ya bani israeli اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوفي بأهدكم وإياي فارهبون أنا سمع الله سبحانه وتعالى في وسميش بني إسرائيل يا بني إسرائيل إيني وأنا وإسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم كمبكيني نعم زانب أمبازو نميوكو نميشيني جويين وأوفوا بأهدي أوفي بأهدكم natimizeni ahadi yangu nami nitatimiza ahadi yenu wa iyaya farhabun na peke yangu mimi mniogope aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anawakumbusha bani Israeli neema alizowafadhilisha wana wa Israeli kisha anawataka Allah subhanahu wa ta'ala wao watimize ahadi waliomwahidi Allah subhanahu wa ta'ala ndipo Allah atimize ahadi yake kwao ayuha nasu ibadallah katika neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala aliwatunuku na aliwapa wana Israeli bali dhakarahum Allah subhanahu wa ta'ala kaifa ahlaka aduwahum fir'aun katika neema ambazo Allah aliwafadhilisha bali amewakumbusha katika Qur'ani katika aya nyingi ni namna ambavyo Allah alivyomwangamiza adui yao Firauni ni katika neema kubwa mno walizopewa bani Israeli katika suratul baqara aya nambari 49 anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa idna najainakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adhab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa idna najainakum min ali fir'aun nakumbukeni tulipokuokoeni kutokamana na watu wa Firaun yasumunakum su'al adhab walikupeni adhabu mbaya sana katika watu ambao waliwateseni ni bani Israila kwa adhabu mbalimbali tena mbaya sana ni Firauni na watu wake kumbukeni tulipokuokoeni na watu hawa katika mambo mabaya waliyofanya kwenu idhabiona abnaakum walikuwa wakiwachinja watoto wenu wa kiume wanapozaliwa akizaliwa mtoto wa kiume wanamchinja wayastahiyuna nisaakum na wanawacha watoto wa kike wa bidhalikum balaa min rabbikum adhim haya ni katika mambo ambayo Firauni na watu wake waliyafanya kwa bani Israeli na Allah subhanahu wa ta'ala akawaokoa wao ayuha nasu ibadallah katika suratu ash-shu'ara Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza namna alipowaokoa bani israili wa adui wao firaun alayhi la'natullah anasema allah subhanahu wa ta'ala wa auhaina ila musa an asri biibadi innakum muttabaun katika aya nyingine imekuja an asri biibadi laila innakum muttabaun nakumbukeni ambapo tulimpa wahai usiku wa manane Musa alayhi salatu wasalam tukamwambia kimbia na waja wangu kimbia na bani israeli hakika nyinyi mnafuatwa firaun asubuhi ya ya leo hii anataka awachinje kimbieni usiku huu jiokoeni na firaun ayuha nasu ibadallah wakakimbia bani israeli wakamkimbia adui wao firaun allah subhanahu wa ta'ala akawapa makhraj wakamkimbia firaun wakiwa wanatembea wakiwa katika miguu yao wanamkimbia Firaun wakaona kwamba njia nyepesi ya kufika mapema sehemu walipoambiwa waende ni kupita katika maeneo yenye ukanda wa bahari ayuhannasu ibadallah wakaifikia bahari katika kukimbia kwenda na huku wakitafuta njia ya kumkimbia Firaun lazima wapite njia ambazo hazijazoeleka ili kuepusha kukamatwa na Firaun ambaye akiamua awakimbize akatafuta vipango mbalimbali katika kuwafika bani Israeli wakatokezea sehemu ile bahari lakini kumbe Firauni alikuwa anafuata nyayo zao na yeye na watu wake wako nyuma wanafuata bani Israeli wakafikia kiwango wakawa bani Israeli mbele yao kuna bahari hawawezi tena kuendelea safari njia waliobaki nayo ni kutafuta njia warudi walikotoka watafute njia nyingine kisha wapite waendelee na safari yao walipogeuka nyuma wakaona jeshi la Firaun Haman Firaun na jeshi lao wakiwa wanawafuata wana wa Israeli anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin anasema Allah subhanahu wa ta'ala yalipokutana makundi haya mawili mbele kuna bahari hawawezi kwenda na nyuma Firauni anakuja hawezi kurudi qala ashabu Musa hapa ndipo bani Israila wakasema wakiwa wanaofia na woga walio nao wakamwambia watu wa Musa kumwambia Musa ya Musa qala ashabu Musa inna la mudrakun Musa sisi tunakamata hapa wewe umetorosha lakini huyu akishika tatuua sisi qala kalla Musa akawaambia sivyo inna ma'iya rabbi sayahdin hakika si vinginevyo mimi niko na Mola wangu Allah yeye ataniongoza mimi hawezi kutukamata watu kama hawa ayuha nasu ibadallah Allah subhanahu wa ta'ala akamkumbusha Musa na akampa wahi Musa namna ya ya kujivua na kuokoka kutokamana na Firauni na watu wake anasema Allah subhanahu wa ta'ala fa auhaina ila Musa an idrib bi asaka al فانطلق فكان كل فرق كالفوج العظيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده انا سمع الله سبحانه وتعالى وكم فوحي موسى وكم أنبيا أن يضرب بأساك البحر تيجي في مبياكو كتك بحاري تيجي في مبياكو بحاري فانطلق بحاري كجيكانا فكان كل فرق كالفوج العظيم إذا بدكنا نجيا كبوة wakavuka hapo bani israeli ikhtalafa ahlul ilm fi hadha almawdi wametofautiana ahlul ilm katika mada hii wako wanaoona na wanaosema ya kwamba zilichanika njia kumi na mbili kwa sababu bani israila walikuwa makabila kumi na mbili kila kabila likapita katika njia yao na wako katika wao ahlulilm wanaosema ilikuwa njia moja kubwa kisha wao wakapita katika njia kama hiyo na Firaun na watu wake wakaingia na wao katika kumfuata Musa na watu wake kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawaangamiza hapo wao wakiwa wanamtazama Firaun akiwa anaangamia na watu wake hii ni katika neema kubwa sana ambazo Allah subhanahu wa ta'ala aliwakumbusha bani Israili ayuha nasu ibadallah falamma abaru al-bahra walipovuka bahari bani Israili walipomaliza kitendo cha kuvuka bahari wakamsahau Allah wakamsahau yule ambaye amewavusha katika sehemu ambayo hakuna binadamu aliyewahi kuvuka kwa namna walivyovuka wao kwa, siku, kwa, kwa namna ile waliovuka wao hakuna wakamsahau Allah subhanahu wa ta'ala anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika al-A'raf aya nambari 138 na aya nambari 139 وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعقفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون أنا سمع الله سبحانه وتعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر وقوابوش بني إسرائيل فتك بحاري فأتوا على قوم وكفيك قوات وماو yaakufuna ala asnamin lahum wanayaabudia masanamu wakawakuta watu wanaabudu masanamu qalu ya Musa bani Israila maji bado hayajakauka katika miguu yao na nguo zao bado zina maji wakafikia kiwango bani Israila wakamwambia Musa ya Musa ewe Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha na sisi tunataka ututengenezee Mungu kama Mungu anawabudia wao tutengenezee na sisi Mungu tunataka tuwe na Mungu kama wale ama wao wanamwabudia qala innakum qaumun tajhalun Musa akasema nyinyi ni watu wajinga mno Mola ambaye amemwangamiza Firauni mkiwa mnaona Mola ambaye amekubusheni katika bahari sehemu ambayo hakuna kiumbe aliyewahi kuvuka kwa namna mliovuka nyinyi kisha baada ya kuvuka bahari ننساهم لوين الله سبحانه وتعالى يقول أهل العلم فلما عبروا البحر فصموا عبرانيون wanasema ulilmu walipovuka bahari ndio wakaitwa kuwa ni abraniyun wa ibrania sababu ya kuitwa hivyo ni annahum abaru albahara kwa sababu wao walivuka bahari ayuha nasu ibadallah bali musa katika maneno maelezo mengine ya aya akawaambia aghaira allahi abighikum ilahan wa huwa fatarakum ala alalamin hivi nikuleteeni mola mwingine asiyekuwa Allah mimi ndo nifanye kazi hiyo hali ya kuwa Allah amekufadhilisheni nini mkawa bora kuliko ulimwengu wenyewe kisha akawakumbusha lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha wa idh anjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adhab yuqatiluna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum وبذلكم بلاء من ربكم عظيم أيها الناس عباد الله حاول بني إسرائيل وقومك وقبي مولى مؤمن أسيقوا الله سبحانه وتعالى أيها الناس عباد الله يولين يكيف الله بعد يوكم شهو ودوق موسى عليه الصلاة والسلام فلما أمروا البحر شكوا إلى موسى من شدة الشمس وحرها ولقفوك بهاري وكيندا كتوى مشتاكا فموسى موسى ewe Musa tunaomba kivuli jua limekuwa kali sana joto limekuwa kali sana tunaomba ukupatie kivuli tumechoka na jua kali hawa ni bani Israeli yani pamoja kwamba wamesalimishwa na wameokolewa na mtu ambaye alikuwa akiwaadhibu kwa adhabu mbalimbali lakini wanataka kivuli kwa Musa alayhi salatu wasalam wapi Musa atakuja na kivuli wapi Musa atatoa kivuli na wote wako katika hali moja ayuha nasu ibadallah Musa alayhi salatu wasalam tawajjaha ila rabbi akaelekea kwa Mola wake na akamwomba Allah ya rab waja wako wanataka kivuli jua limekuwa kali na joto limekuwa kali ayuha nasu ibadallah katika suratu al-a'raf aya nambari 171 anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa idh nataqna al-jabala fawqahum ka'annahu dhullatun وظنوا أنه واقع بهم anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa idh nakatna aljabala fawqahum kumbukeni tulipoliondosha jabali tukaliweka juu yao mlima Allah ameuamrisha ondoka kaa juu ya bani Israeli jua lije lipige mlima wao wapate kivuli cha ule mlima kaannahu dhullatun kana kwamba ni kiwingu kimefunika juu yao wadhannu annahu waqi'un bihim wakamwambia Musa Musa kitu gani umetuletea hii umlima mlima sisi akawaambia yule ambaye ameuamrisha uje juu yenu ndiye ambaye anaulinda ondoeni hofu ayuha nasu ibadallah hizi ni katika fadhila ambazo Allah subhanahu wa ta'ala aliwafadhilisha kwazo bani israeli falam yaqna'u min dhalik hawakutosheka na hilo bani israeli bal talabu talaban akhar min Musa alayhi salam bali walipeleka ombi lingine waliomba ombi lingine kwa Musa alayhi salatu wasalam wakapeleka ngombe ya Musa aljuu aljuu Musa wewe uone aibu tangu usiku umetukimbiza kutoka kule tulikotoka mpaka sasa hivi jua limekuwa kali njaa pia ya kuuma nataka vyakula aina yati Musa bitaam wapi Musa akawajia na vyakula badala ya kushauriana wapi tupate vyakula wao wanaambia Musa tugee msosi wao wametukimbiza muda mrefu umetembeza tu tunataka chakula sisi tunataka utupe chakula wewe wapi Musa atakuja na chakula wala yakun hunaka mata'im wala fanadik hapakuwa na migahawa hapakuwa na mahoteli wapi Musa atakuja na vyakula ayuha nas ibadallah katika suratul bakara aya nambari 57 sikiliza Allah subhanahu wa ta'ala baada ya Musa kumwelekea Allah kwamba ya Rabbi inna ibadaka hakika waja wako ishtaka bijuin wameleta mashtaka ya njaa wape chakula anasema Allah subhanahu wa ta'ala akawaletea chakula cha manna na salwa kisha akasema katika sura hii wadhallalna alaykum alghamam wa anzalna alaykum almanna wasalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum anasema Allah subhanahu wa ta'ala kumbukeni mlipoomba kivuli tukawaleteeni kiwingu juu yenu tukawaleteni jabali ikawa kama vile kiwingu juu yenu na kadhalika mlipotaka vyakula tukawaleteeni manna na salwa na manna na salwa ni mkate mbichi na asali mbichi ni mkate na asali mbichi ambao umetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakaletewa chakula kisha wakaambiwa kulu kuleni kuleni min tayyibat katika vyakula vizuri mara za panako ulipokupeni riziki kuleni vyakula hivi wakawa wanakula chakula kutoka peponi viumbe ambao wamediriki kupata chakula kutoka peponi ni bani israeli tena kikawa kinakuja kwa muda mwafaka asubuhi kinakuja ndani ya taifa mchana kadhalika pia na usiku na hawana kazi ya kuosha vyombo wala kupangiana zamu ya kuosha vyombo bali muda mwafaka vinakuja na muda baadaye vyombo vinaondoka Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha bani Israila katika hilo ayuha nasu ibadallah falamma akalu washabi'u atashu walipokula wakashiba wakapata kiu hawakumshukuru Allah kwa chakula alichowapa bal talabu talaban akhar min Musa bali waliomba ombi lingine kwa Musa alayhi salatu wasalam qalu ya Musa almau almau Bani Israeli wakamwambia Musa mbona Mungu wako ana sera chakula tu bila maji tunaomba maji mwambie atupe maji tuna kiu wanamwomba Musa maombi ya kumkomoa ayuha nasu ibadallah Musa akamwambia ya Rabb waja wako wamekula sasa hivi wana kiu ya maji wapatie maji Allah subhanahu wa ta'ala namna alivyoonyesha ujabali na uzito na nguvu walizonazo wapi Allah aliyetoa maji anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi asaka al-ajr فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق wa la ta'thaw fil ardi mufsidin sikilizeni Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa idhistasqa Musa liqaumihi kumbukeni Musa alipoomba maji kuombea watu wake faqulna bi asaka alhajar ukamwambia Musa jimbo yako hii piga katika jiwe famfajarat minhu 12 aina zikapasuka chemchemu kumi na mbili قد علم كل أناس مشربه kila watu kila kabila walijua sehemu yake kunywa maji ni ile chemchemu kumi na mbili kuonyesha kwamba baina yao wenyewe pia walikuwa wanagombana ndio maana maji yakija yanakuja njia kumi na mbili kila kabila hakuna haja ya kugombana na wenzao wakanywe katika sehemu yao ayuha nasu ibadallah kisha allah akawaambia kulu kuleni chakula mnachopewa kutoka peponi washrabu na kunyweni maji yaliyotoka katika jiwe min rizqillah katika rizqi za allah wala taatau fi lardi mufsidin inachoomba tu msifanye katika ardhi hii ufisadi ayuha nasu ibadallah falamma akalu washaribu washabiu zadu tughyanan wa kufra walipokula kadhalika pia wakanywa kadhalika pia wakashiba wakazidisha jeuri kwa Musa alayhi salatu wasalam qalu ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin akamwambia Musa kila siku manna na salwa tu hatubadilishiwi chakula sisi hatutoweza kukaa na wewe kama msosi wenyewe ni mmoja tu kila siku katika sura al-Baqara aya nambari 61 anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa idh ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tunbitu al-ard min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basariha قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم katika sura al-Baqara aya nambari 61 Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa idh qultum ya Musa kumbukeni mliposema kumwambia Musa ewe Musa lan nasbira ala ta'amin wahid sisi hatuwezi kuvumilia chakula kimoja fad'u lana rabbak naomba utuombee kwa Mungu wako si kwa mola wetu kwa mola wako muombe mola wako kwa maana wao hawahusiki na mola huyo hawahusiki na mola ambaye amewavusha katika bahari hawahusiki na mola ambaye amewaangamiza amemwangamiza adui yao firaun hawahusiki na mola ambaye amewapa manna na salwa hawahusiki na mola ambaye amewapa vinywaji watakana tuombee kwa mola wako tuombee nini yukhrij lana mimma tumbitu ardh min batliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basariha sisi ni watu na nguvu zetu bwana chakula kila siku tunataka tulime tunaamu na matango tunaamu na mboga za majani tunaamu na carrot tunaamu na vitunguu maji kila siku san salwa ma, ki, nini mwambie mola wako atubadilishie chakula ayuha nasu ibadallah musa akawaambia hakika nyinyi kweli ni watu wapumbavu atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair mmechagua kitu duni mnaacha kitu ambacho ni bora lakini kwa kuwa mmeomba ihbitu misra nendeni katika ardhi ya misri fa inna lakum ma sa'altum hakika nyinyi huko mtapata mlichokiomba ayuha nasa ibadallah wakaenda katika ardhi ya masri na wakalima na wakapata mazao walioyaomba kama inavyofahamika siku zote mtu akilima anapomaliza kulima zile nguo alizovaa kikawaida huwa zinachakaa na ndio maana wakulima wana nguo special kwa ajili ya kilimo nguo zao zilipochakaa kwa ajili ya kilimo wakarudi kwa Musa akamwambia thiaban thiaban ya Musa kila siku nguo zile zile tu tangu kwa firaun jasho linakauka humo humo tu mwambie Mungu wangu tunataka shopping atutoe shopping tunahitaji nguo zingine ayuha nasu ibadallah na hakuna kundi kirani wa kuwapima kwamba huyu anavaa upana ni saizi kadhaa na urefu ni saizi kadhaa ala ya'lam man khalaqa wa huwa al-latifu al-khabir hivi Allah hajui saizi zao basi Allah akamwambia Musa waambie asubuhi nguo zinakuja na walipoamka tu wakakuta nguo zimekaa nje ya maima yao na kila anayesema ajaribu ndiyo saizi yake hiyo hiyo inayomtosha Allah subhanahu wa ta'ala akawapatia shopping bani israili ayuha nasu ibadallah baada ya haya yote ambayo Allah aliwafanyia bani Israeli Allah subhanahu wa ta'ala alimhitaji Musa siku 40 kwa ajili ya kumpa sheria asiwaongoze bani Israeli kichwa mchunga akamwita Musa ili awaambie kitu gani awaamrishe bani Israeli wakifanye na kitu gani awakataze bani Israeli wakiache Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura al Baqara aya nambari 51 wa idh wa'adna Musa 40 layla thumma takhadtumul ijra min ba'di wa antum zalimun kumbukeni Allah alipomchukua Musa siku 40 kwa ajili ya kumpa sheria Taurati Musa kitendo cha Musa kuondoka siku 40 Bani Israili wakamtafuta ndama ndama mnyama ndama waka, ndama wa ng'ombe wakamfanya kuwa ndio Mungu wao wakawa wanamwabudu wakamsahau Allah subhanahu wa ta'ala ayuha nasu ibadallah Musa alayhi salatu wasalam aliporudi alikasirika nusu ampige ndugu yake Harun kwa sababu aliwaacha alimwachia wao aliwaachia Harun Musa ampige Harun Harun akasema ya Musa mimi nimewashindwa hao watu ni wabishi mno nikasubiri waurudi kwa sababu na sheria basi kwa sheria hizo huenda Allah akawaongoza katika wao ayuha nasu ibadallah kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamfadhilisha Musa akawaombea msamaha thumma atallahu anhum kisha Allah akawasamehe bani Israeli kutokamana na dhambi walioifanya kisha Musa akamwambia haya yote mnayofanya ni kwa sababu hamna mwongozo nimekwenda kwa Allah Mola wenu Rabbi wa Rabbukum na amenipa mwongozo Allah anakuamrisheni mfanye kadha na Allah anakuamrisheni mfanye hili na anakukatazeni kufanya kadha kuanzia leo mtaishi katika mwongozo huu wakati Musa anawaelekeza wanatazamana sura mmoja baada ya mwingine namwambia namuelewa huyu Musa alipomaliza wakamwambia qalu ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan Musa sisi wewe unajidanganya sisi hatutokuamini wewe milele mpaka tumuone huyo Allah live bila chenga aje hapa tutakuamini wewe Musa walipotamka maneno hayo arhamur rahimin mwenye huruma kuliko wote wenye huruma alikasirika Allah subhanahu wa ta'ala huruma yake kaweka pembeni akataka kuonyesha bani Israeli yeye ni nani wallahu yatawalla sara sarah alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد أيها الناس عباد الله بني إسرائيل walipoomba jambo hili la kwamba hawatomwamini Allah subhanahu wa ta'ala hawatomwamini Musa mpaka wamuone Allah aje mbele yao live ndipo watamwamini Musa alayhi salatu wasalam Allah subhanahu wa ta'ala dakika sekunde ile ile hawakuchukua raundi Allah subhanahu wa ta'ala amatahum jamia wote akawafisha mauti akawajia sekunde ile ile akabakia Musa na Haruni peke yao wamesimama bani Israila elfu sabini wamelala kama kuku wote wameua. hasira ya Allah subhanahu wa ta'ala ayuha nas ibadallah Allah Musa akamwomba Allah akamwambia ya Rabb ewe Allah umewaua sasa hao wote unajua wapi itakuwa ni ngumu tena kuniamini mimi kwa sababu nikienda kuwalingania watasema ukiondoka na huyu anakwenda kukuua huyu umenipa mzigo mzito katika dawa yangu ya Rabb na kuomba wakukua bani Israeli kwa fadhila yako na kwa huruma yako Allah subhanahu wa ta'ala akawafufua anasema Allah katika Qur'an thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun kisha tutawafukua baada ya kufa kwenu ili muweze kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala je bani Israeli baada ya kuonja kitu kizito ambacho ni mauti kitu gani kilichofuata walipoonja kitu hiki kizito mauti ambapo ni jambo zito mno na yenye uchungu mkali mno je waliniegea kwa Allah subhanahu wa ta'ala je walikubali kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuonja mauti wanasema ahlulilmi nyoyo zao zikawa ni ngumu zaidi kuliko hapo mwanzo katika wao kulikuwa na mwenzao mmoja alikuwa na mali ana pesa lakini alikuwa hana ndugu alikuwa anaishi na watoto kwa mkuu na kwa mdogo katika bani israeli mmoja katika watoto wa mkubwa akamwekea sumu huyu kwa ajili ya muue kwa sababu anajua kimua huyu mali zote atarithi yeye ayuha nasu ibadallah alipofanikiwa kumuua bani israeli walichukizwa na jambo lile kwa sababu yule alipokea baadhi ya misaada ikabidi bani israeli wafunge safari kwa Musa waende wakamwambie tunataka utuambie ni nani muuaji katika suratul baqara aya nambari 67 mpaka aya nambari 68 anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa idh qala Musa liqaumin inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atattakhiduna huzwa قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين حتى سوره البقره الله سبحانه وتعالى anasema واذ قال موسى لقومه kumbukeni Musa alipowaambia watu wake akawapa maelekezo maalum ya kufanya kwamba inna Allaha yaamurukum an tadhbahu bakara Mola wenu anakuamrisheni chinjeni ng'ombe simataka kukuke wewe chinjeni ng'ombe kisha mchinja ng'ombe sehemu ya nyama inayobakia inacheza mpigeni yule aliyokufa kisha baada ya patafuka alu wale bani israeli wakasema atatakhiduna huzwa unatufanyia mzaha wewe unatuletea masiara ng'ombe kuchinja ng'ombe na kufukua mtu kuna mahusiano gani qal Musa akasema a'udhu billah an akuna min aljahilin najikinga kwa Allah na mimi nisiwe katika wajinga kama nyinyi ayuha nas ibadallah amri waliopewa ni moja watafute ng'ombe kisha wamchinje alafu sehemu ya nyama inayobakia kucheza wampige nayo maiti kisha atafufuka yeye maiti ndo atawaambia nani aliyomua lakini bani israeli awamu hii wanataka wamkomoe allah subhanahu wa ta'ala qalu ud'u lana rabbak yubayyin lana ma hi wakamwambia bani israeli kumwambia musa tunaomba utuombee kwa mungu wako atubainishie ni ng'ombe gani huyu wa kumchinja qala innahu yaqul Allah akamwambia Musa waambie hakika yake Allah anasema innaha bakaratun sab innaha bakaratun la faridun wala dhikrun awanun baina dhalik fafalu ma tu'marun ng'ombe wa kuchinja asiwe mzee aliyezeeka na wala asiwe mdogo mno awe ni wa ya kati fafalu ma tu'marun fanyeni mlichoamrishwa msiendelee kuoji pamoja na amri hiyo ya Allah subhanahu wa ta'ala bado bani israila wakaendelea kumwoji Musa qalu du'u lana rabbak kumwambia Mungu wewe Musa bado hujakoma wewe ud'u lana rabbak tuombee kwa Mola wako kwa Mola wako yubayyin lana ma launuha atuambie huyu ng'ombe rangi gani mweusi mwekundu wa njano wa bluu ni ng'ombe gani huyo rangi yake tunataka tujue qal Allah alipojua kwamba hawa lengo lao ni kuleta uzito na Allah akawafanyia uzito vile vile innahu yaqul Musa akawaambia Allah anasema innaha baqaratun safra ng'ombe wenye kuchinja awe ni ng'ombe wa njano kulu asipatikane na doa la rangi nyingine yote zaidi ya rangi ya njano tapata wapi leo ng'ombe wa njano katika ulimwengu leo na Allah subhanahu wa ta'ala akawakazia vile vile bani Israili awe ni rangi ya njano lakini sio rangi ya njano peke yake fatiu launuha iwe ni rangi ambayo iliyokolea tasurru nadhirin inayowafurahisha wenye kumtazama tunamhitaji ng'ombe huyo mchinjeni huyo ndipo maisha yenu yafufuke bali Israeli wakatafuta wao wakashindwa qalu wa kwa Musa kwa Musa ud'ana rabbaka yubayyin lana mahi tuombee kwa Mungu wako atuambie ni ng'ombe gani huyo innal bakara tashabaha alaina huyu ng'ombe ametutatiza sisi wanjano asiwe mrefu asiwe mwambie Mungu wako ni Mungu gani ni mume gani huyo wa inna insha Allah wa inna insha Allah la muhtadun na awamu hii Allah akipenda tutapatia wanasema anasema mtume sallallahu alayhi lau si neno lao hili la insha Allah basi Allah angeendelea kuwapatia waliposema insha Allah Allah akawafanyia wepesi wakampata ng'ombe na kisha wakachinja ng'ombe ambaye walielekezwa kwamba لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الارض مسلمه la shiata fiha ng'ombe ambaye hajawahi hajawahi kufanya kazi ya kilimo kulima wala kumwagilizia awe ng'ombe ambaye hafanyi shughuli hizo qalu bani israeli kumwambia Musa al'ana ji'ta bil haq tangu tumeongozana na wewe leo ndio umekuja na maneno basi wakampata ile ng'ombe kisha wakamchinja fadhabahuha wa makadu yafalun wakamchinja na wakafanya yale walioelekezwa ayuha nasu ibadallah Allah subhanahu wa ta'ala anawakumbusha bani Israeli anasema wa qataltum nafsan wa qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي al-mauta wayurikum ayati la'allakum taqilun kumbukeni baadhi yenu au mmoja wenu alipoua nafsi na nyinyi mkatatizika mkataka kujua ni nani muuaji Allah subhanahu wa ta'ala akawaamrisheni kuchinja ng'ombe kisha mpigeni alipopikwa tu maiti akanyanyuka na hakuulizwa nani kakuwa mwenyewe alipoamka akasema katalani fulan ibn fulan ibn ammi ameniua mimi fulani ibn fulani mtoto baba yangu mdogo au baba yangu mwenyewe akataja Allah akawakumbusha neema hii namna ambavyo Allah alivyofadhilisha bani Israila baada ya mtu kutaja haya aliyotaja kwamba amemuuliwa na fulani baada ya kumaliza hiyo akalala tena akafa tena ايها الناس عباد hal rajau ila الى الله بعد هذه adhima je bani بني walirudi kwa Allah wakanyenyekea kwa Allah baada ya muujiza huu mzito kabisa waliokuwa nao Allah anasema katika Qur'an nyoyo zao zikawa ni ngumu zaidi kuliko mwanzo anasema Allah katika Qur'an thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fa hiya kal kalhijara au ashaddu qaswa wa inna min al alhijara lama yatafajjaru min al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu wa yakhruju min al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun anasema Allah subhanahu wa ta'ala kisha zikawa ngumu mno nyoyo zenu kuliko hata mwanzo ni zaidi kama vile jiwe au zaidi ya jiwe ugumu wake kwa sababu yako katika mawe ambayo yanapitisha ndani yake mito na yapo katika mawe ambayo yanapasuka na maji yanatoka na yapo katika mawe ambayo yanaporomoka kwa sababu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala lakini nyinyi hamko hivyo kama Allahu bighafilin amma ta'malun na Allah hakuwa ni mwenye kuwafilika kwa hayo mnayoyasema kwa hayo mnayoyafanya insha Allah akatuelekea umma Muhammad akatuambia hapa tasmaun ayyuminu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun anasema Allah subhanahu wa ta'ala hivi nini umma Muhammad mna matumaini ya kwamba bani Israili watawaamini tena nyinyi Mayahudi watakubali uislamu wenu hali ya kuwa katika wao walikuwa na kikundi ambacho walikuwa wanasikia wazi wazi maneno ya Allah kisha wanayageuza baada ya kuwa wameyafahamu hayo walikuwa wakiyafanya bani Israeli ayuha nasu ibadallah faamarahum Allah ta'ala biardin Allah akawaamrisha bani Israeli waende katika ardhi ambayo ndani yake kuna watu wanaishi wakapambane na watu hao kisha watoe katika ardhi hiyo na wao waingie humo hiyo ndio itakuwa ardhi yao ya ahadi itakuwa ndio nchi yao ya milele wataitawala ardhi hiyo maisha yao yote wakaondoka na Musa wakafika mpaka katika mipaka ya ardhi hiyo Musa akawaambia Allah yuko pamoja nasi twendeni tukapambane kwa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na ahadi ya Allah yuko pamoja nasi tutashinda tutawatoa hawa katika ardhi hii hii ndio itakuwa ardhi yenu mmetolewa kwa Firaun ardhi yenu ni hii mmeletwa na Allah mtaishi kuanzia leo hapa lakini sharti lazima tupambane kisha tuwatoe hao watu majabari waovu wenye kufanya ufisadi katika ardhi watoke hao sisi ndio tuishi katika ardhi hiyo sikiliza bani israeli walichomjibu musa qalu ya musa inna lan nadkhulaha abada ma damu fiha idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun bani israeli wakamwambia musa ya musa ewe musa inna lan nadkhulaha sisi hatuwezi kuingia kwenye kijiji hicho hata ufanye nini hatuwezi kuingia huko maadamu fi abada milele maadamu fiha muda wa kuwa viumbe hawa wako katika mji huu sisi hatuwezi kuingia katika mji huu lakini cha kufanya Musa sisi tuna rai tumepata ushauri idhhab anta wa rabbuka faqatil sisi tunaona nenda wewe Mungu wako mkapigana inna hahuna qa'idun sisi tunawasubiri hapa toki hapa tunawasubiri hapa faghadiba Allahu alayhim الله ككفرك ولعن ولعنهم الله كولعاني فغيرهم القردة والخنازير na akawabadilisha wakawa ni manguruwe na manyani na mangedere kwa hasira ya Allah kuona ni watu wasiofadhilika ukijiona wewe mbishi kuna wabishi waliotangulia kabla yako wa inna adhab Allah la shadid na hakika adhabu ya Allah ni kali ikawafika bani Israeli mwombe Allah subhanahu wa ta'ala alainishe nyoyo zetu tumwombe Allah asitutie uzito kukubali haki kama walivyokuwa bani Israeli Allahumma Allahumma atina husna taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha صلى الله على نبينا محمد